Yonani el tiempo. Molt bé, Marc, estàs preparat? Doncs arrenquem el temps al tonton. Bien! Bé, Ara mateix, la setmana passada em dir que estàvem a Corbera, aquesta setmana torna a tocar Corbera, per motius personals, sí. que ara no venen al cas. No, I bé, en aquest moment, en quin municipi et trobes? Lògicament és Corbera, però en quin punt de Corbera et trobes? em trobo al punt mig entre Corbera Baixa i Corbera Alta, un lloc així raro. La farmàcia Corbera Alta, diguéssim. Carrer La Pau, no? Per dir-ho d'alguna bueno. manera. Sabeu per què es diu Carrer La Pau? Us ho explico o no fa falta? No tenim temps per explicar-ho en aquest programa, Guillem. Que cabron. Eh, és que he trobat el carrer, eh, avui. Corre, corre. Doncs pregunta-li. Després ja parlarem no, no. del temps. Qual gafela. Ara diu, si podeu aprofitar per preguntar alguna cosa. Vale, quin temps creus que farà? Bé, jo crec que demà continuarà amb aquest dia una mica lleig, plovent una mica i tot, però després, durant la setmana, tornar a fer temps suau, sol i pocs núvols, la veritat. Mm. Això, aquesta és la teva previsió final? Sí. Un moment, un moment, un moment. Hola, pots fer-me un favor? Pots fer-me un favor? Pots dir per aquí que estàs a Corbera, Llobregat? Tres més. Corbera? Sí. Hola. Hola. Hola, bona nit. Amb qui parlem? Estem a Corbera. Eh? Ah, molt bé. I el seu nom? Lluís. Lluís, molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Vinga, per... Vinga, Vinga, Vinga, Vinga, Ai, en Lluís, que n'és de trempat, eh? Sí, eh? <laughs> Ja ho tenim. Molt bé, llavors la teva previsió havia estat que faria bon temps durant tota la setmana. Sí, però demà continuarà amb aquest mal dia. Mm. Bé, doncs hem de dir que... No, no, no, ho acabo de mirar ara mateix el temps, eh? No, Marc, t'emportes aquest aplaudiment igualment, eh? No! Però, Marc, lamentem dir-te que no és exactament aquesta bueno, la previsió. Eh, la previsió... Jo vull dir, vull dir una cosa. Digues, eh, digues Guillem. L'Alberto va dir que el Marc <clears throat> ho va fer bé la setmana passada i de fet es va equivocar. Perquè va, va, dir que hi havia hauria sol tota la setmana i va ploure. No, no va dir que dir, va eh? dir mullat i va dir plourà un dia. Va ploure ah, ah, dos. Va ploure dos. Oh, bueno, per favor. Ah, cert. Ah, clar, és el tuntun, això. Ah. ah. Doncs bé, la previsió objectiva del Servei Meteorològic de Catalunya diu que demà serà un dia plujós amb probabilitats de ruixats altes i molt altes a partir d'ara. Això ho he dit. Eh, sí. <laughs> A partir de dilluns la situació s'estabilitzarà. Mentira. S'estabilitzarà fins a dimarts, on trobarem el Plourà. tapat amb aigua amb alguna clariana. Veus, també s'ha trobat el dilluns i dimarts? No. No. Eh. I per últim, dimecres i dijous, bon temps i divendres i dissabte el cel es tornarà a tapar com dimecres. Escàndol. Puc dir el meu, la meva previsió? Tindrem, un moment que canvi. Tindrem cel tapat amb clarianes, les temperatures seran fredes al matí i suaus al migdia tarda. Serà una temperatura relativament suau, oscil·lant la mínima entre 4 i 8 graus i la màxima entre 14 i 18. La probabilitat de pluja per demà és entre alta i molt alta, així que agafeu la jaqueta puc agafar, i el paraigües. Ara ve el temps al poble. Dissabte plou, diumenge plou, dilluns fa sol, dimarts plou, dimecres... No, espera, dimarts no plou. Dimecres, <laughs> núvol, dijous, núvol. A prendre pel cul. Ja És el que dic jo, Guillem. Mentida. Hola, quin escàndol. <laughs> Això és pitjor que l'arbitratge del Madrid, eh? Em sento robat. <laughs> Au, va. De Blequer. Bueno, Marc. Bueno, senyors. Doncs això ha estat tot, no? Hem confirmat amb el, amb el Lluís, que n'és molt, molt trempat, un senyor aquí del poble que ens ha ajudat. <laughs> Hem confirmat que et trobes a Corbera, tot i que ja, ja havies El proper cop que et vegi el Lluís per Corbera, correrà. Mira, ui, ui. Bé, Marc, doncs moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, guapo. Ens veiem aviat, d'acord? I tant Vinga. aviat. Vinga, a reveure. Dio la nit, el tiempo.